इबादत कई कई नसारनि में इहा ग़लती हुई मक़सदु सॼी आहे त को ख़ासि मकान या को ख़ासि अहिड़ो आदमी जेको इन तरह सां रखियलु हुजे उन जी ताईन करे पोइ अलाह जी इबादत कजे ऐं महाबत उनखे बणाइजे जा इबादत जी इहो ग़लति आहे इहो सुवाल करणु अहिड़े क़िस्म जो ग़लति आहे जीअं अंबिया ग्राम खां अहिड़े क़िस्म जो साल कजे त चङो भला तव्हां असांजे ख़ुदा ॻाल्हायो आहे त असां सां चङो ॻाल्हाए इबादत गाह ख़ासि मुक़ररु करणु कंहिं इंसान जे अंदरि जीअं ग़लति आहे ईअं इहो साल्व करणो त अलाह ताला असां सां चवनि थो ॻाल्हाए इहो बि ग़लति आहे माना पाण जे लाइ एॾो मक़ाम ऐं हुब जो दर्जो मुंतखब कनि था त जीअं रब असां सां ॻाल्हाए ऐं असां बि रब ताला वटि अहिड़ा ई मक़बूल हुजूं जीअं ॿिया ग्राम मक़बूल हूंदा आहिनि इहो फ़र्क़ु आहे कुझु नथा ॼाणनि असांजी निशानी अचे कयो पुराणो बातिल नओ हिकु तरफ़ हूंदो आहे हिन में फ़र्क़ु न हूंदो आहे सदियूं गुज़री वञनि ॻाल्हि साॻी रहंदी कदबई अन आया सिर्फ़ में इहो किनून इहा आहे तोसां ॿुधायूं यकीन वारनि जे लाइ खे जॾहिं दावत ॾिबी तॾहिं केतिरियूं ॻाल्हियूं कंदा तव्हां हिते बातल फिरके वारे खे दावत जॾहिं ॾींदो त हू पंहिंजे कुफ़र जी ॻाल्हियूं शुरू करे ॾींदो हक़ जी दावत खे परेशान करण जे लाइ इहो हिकिड़ो पुराणो तरीक़ो आहे जॾहिं तव्हां बातिल फिरके वारे माण्हू सां ॻाल्हाईंदो त हिकदमि पंज कुफर जी ॻाल्हियूं शुरू कंदो मतिलबु इहा तुंहिंजे हक़ खे फिसराए छॾे अलाह तबार्क मताला यूदनि जे इन क़िस्म जे सवालात खे ऐं रस्मनि खे ऐं रवाजनि खे ख़तमु करे छॾियो ऐं नबी अगरि सलाह सां ॿुधाए थो त तूं बशीर आहे नज़ीर आहे तुंहिंजे तबलीग जो तरीक़ो इहो हुजे बेफ़रमानी जा नताइज ॿुधाए फर्म बरदारी जी बि इशारत ॾे बसि इन तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कंदव त तव्हां सां को बि अटकंदो न मुक़ाबिलो न कंदो तबलीर जो तरीक़ो अलाह ताला ॿुधाए थो त इहो आहे रसूल जॾहिं हिन अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि सां तालुक रखे गुफ़्तगु करे त पोइ उन्हनि खे इंज़ार ऐं तबशीर जे वाकियात सां शुरू कराए पोइ जेके मञींदा से बची वेंदा जे न मञींदा उहे हुनजे बारे में नबीअ खे अलाह ताला फरमाए थो तोखां सां बेफ़रमाननि जे बारे में न पुछंदासीं त हाणे इहे बेफ़रमान तुंहिंजे मिले आहे तूं हिनखे हे हिदायत हक़ त छो न आंदो इहो त मर्दी आहे सलनाक बि हक़ीर ऐं असां तोखे हक़ सां बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियो भला तो सलाम साहिबु تو तूं जान जानव वारनि जे बारे में तोखां باقی न थी बाक़ी इहो राज़ी करण जो बंदोबस्तु कजे राज़ी थी कोन तूं जनत जी ख़ुशखबरी हुननि खे ॾे खां राज़ी न थींदा राज़ी थियण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे फिरका राज़ी तॾहिं थींदा जॾहिं कंहिंखे बि पंहिंजे मज़हब में आणणु पोइ राज़ी नसारा असांजे मुल्क सां तालुक रखनि पंहिंजा इमदाद मोकिलनि था पंहिंजी तहज़ीब मोकिलनि था पंहिंजी तालीम मोकिलनि था पंहिंजा सामान मोकिलनि था मुआदा कनि था इहे सभु ॻाल्हियूं हिननि सां आहिनि या रज़ा खां सवाल न आहे न सारा अला ताला नबीअ खे फरमाए थो तेसि ताईं तोखा राज़ी न थी थींदो हालांकि खुल्क अज़ीम जो साईं अज़ीम शख़्सियत आहे उन सां नथा राज़ी थियनि जेसि उहो यूदी बणिजे या नसारो बणिजे मालूम थियो त यूदी न राज़ी थींदो सवाइ करण जे नसारो राज़ी न थींदो सवाइ नसारे असां खां इहे हूंदी राज़ी आहिनि असांजे मुल्क खां असांजे मिलत खां असांजे हिन क़ौम खां असां वटि जेका ॻाल्हियूं हलनि थियूं उन्हनि सभिनी खां कोर्टुनि खां जजनि खां ऑफिसनि खां सभिनी शयुनि खां हुकूमत खां कामरनि खां इहे नसारा आहिनि सभु ताईं पुराण जे फतवा सां सम्झ में थो अचे असांजा मथे खां वठी हेठे ताईं उहे सभु जो ताला हद ॿुधाई आहे त राज़ी न थींदो ताईं रसूल तूं ताबे थिए रसूल शख़्सियत खां ताबेदारी जेका राज़ी थियनि चइबो त हेॾी नथा राज़ी हिदायत अलाह जी जेका हिदायत आहे जंहिंजी आहे हुकुम ॿुधायो आहे तंहिं करे मुंहिंजी ताबेदारी करियो अलाह ताल फरमाइश त हिननि जो असुलु चवणु घुरिजे भले वारो बाद अल जेकॾहिं तूं हिननि जे नानी ख़्वाहिशनि जे दाव थिए हे इल्म बि तोखे अची चुको आहे क़रान जो मालक मिली वॾा नसीब पोइ अलाह तबार कोन तोखे घटि हूंदो न की मज़ो हूंदो न की को हिमायत करण वारो हूंदो अलाते नाम किताब जिन खे असां किताब ॾिनो आहे न हू पढ़नि था हक तिलावती पूरो पढ़नि था यूमिन बि ईमान आणनि था अखुरो जेके वरी कुफरदा हिकिड़ो हिते थो करे ऐं पंहिंजो इहसान यादि ॾियारे हुननि खे मथो विझे थो करे हज़रत इब्राहिम अल खां वठी वरी उन्हनि खे तजदीद करे तबलीग जी ऐं हज़ूर अनवर सलाह जे दीन ॾांहुं मुतवजो थो करे जंहिं दीन जे इंतज़ार में समय वरिया गुज़ारिया अथनि ऐं हाणे ॻाल्हियूं برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سوف من آية أو ننسها في خير منها أولياء ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أما لكم من دون الله من अलाह तबारनि मके मुक़दम जे उशरकनि उन्हनि में जिन बि इस्लाम जे हकाम जे अरान जो इनकार कयो उन्हनि जो हाल थो ॿुधाए त उहे नथा चाहिनि त पोइ तव्हां दीन मुनज़म हुजे नथा चाहिनि त तव्हांजी हुकूमत लश्कर हुजे ऐं उहे नथा चाहिनि त को अलाह सबार पोइ जी फिकिरे जी अकेली बादशाही ऐं अकेली इबादत जे को शिरक में ख़ुशि आहिनि ज़ुल्म में ख़ुशि आहिनि ऐं मुल्क खे पंहिंजे तंहिं करे रब ताला फरमायो किताब जा मशिरकी करण वारा इहे इन ॻाल्हि खे रहन तव्हांजे पाण हू कटिजी चुका आहिनि अॼु सलाहियत ख़तमु कया दीन जे बचण खां बाद इनकार करणु दीन जो इन सलाहियत विञाइणो आहे जंहिं शख़्स खे नेकी जी दावत ॾिजे थी तंहिंजी माण्हू हुन में सलाहियत आहे जॾहिं हुन इनकार कयो त पंहिंजी सलाहियत खे बि तोड़े छॾी उन्हनि पंहिंजो मामिलो सॼो ख़तमु करे छॾियो आहे हाणे अलाह जी हुकूमत इहा आहे त ॿी क़ौम खे रबकार सारे जेको थी अलाह जी क़ौम रब तवार पोइ पोइ हिन खां न रबारे हिकिड़ो कौमी न ॿियो आहेकम जो न सभु थींदो आहे कानून जो रसबु थींदो आहे न चइबो आहे मिटाइण खे मिसारण खे ते नसफ़ जे मसइले में ॾिसजे थो त मुस्लमाननि जे अंदरि इख़्तिलाफ़ थींदी मुतला नसफ़ जा क़ाइल न आहिनि चवंदा आहिनि त न कीअं थींदो न जहालत जी निशानी आहे जेकॾहिं हिकिड़ो हुकुम हुनखे दई कजे न ॾियणो हो ऐं इन जी ख़बर पए आहे त जेकर चोॾहीं जी आहे हुकुम इहो आहे मौत जो प्यारु ॻाल्हि ईअं न आहे त बि हिकिड़ो मरीज़ खे दवा थो ॾिए हुन मर्ज़ में इफ़ाको ऐं दवा जी मुदत एतिरी हुई वरी मटाए दवा पी थो ॾिए वरी वधीक फ़ाइदो थो थिए वरी ॿ टे ॾींहं दवा लाइ हुनखे बदिलाए थो पोइ वरी मरीज़ थी थो हाणे पहिरीं दवा पोइ ॿी दवा पोइ टी दवा इहो न सफ़ा इहो उसूल आहे त दॿ ऐं मिज़ाज शख़्स जी हुजे या कौम जी हुजे जेतिरो जहिड़े क़िस्म जो हक़ घुरे इलाज घुरे उहो कजे माना जी हिकमत हूंदी आहे जी जी न आहे तंहिं करे नसफ़ शइ जिन माण्हुनि नसफ़ खे हिन कबाहत सां पेश कयो आहे उन्हनि फितरी उसूल खे न जातो आहे इहो हिकिड़ो मसइलो जेको मां पेश कयो थो नसफ़ जे में बाक़ी रहियो सुवाल क़ुर पाक में अकाम केतिरा नसफ़ थिया आहिनि उन नसफ़ थियल अकामनि रबतबारा जेका कई आहे त मां नथो मिलाए हुकुम आणींदा आहियूं या हुन सां बि हिती वधीक हूंदो आहे न सख़ु मुल्क जो न सख कानून जो न جو हुकम जो न सखीन हिंदुस्तान में मुसलमाननि जी हुकूमत हुई ॿी सदी में फता थी हुन खां बाद जेकी हुकूमत हली ऐं हिंदुस्तान में अहिड़े क़िस्म जा हालात पैदा थिया जंहिंमें अंग्रेज़ दीलकार बढ़िया लतायतुनि हीअ सां उन्हनि हुकूमत ते कब्ज़ो कयो अकबर बादशाह खां पोइ छ نشین नशीन आया पर रस्ते रस्ते इन ख़ानदान मा اول ख़ानदान मकूमत ख़तम थी वई मगर बि हुकूमतूं आयूं داری نظام निज़ाम जी वाघ हथ में रखी ऐं मुल्क اسلام हिंदुस्तान इस्लाम जे हुकूमत खां मुस्लमान जे हिकु सदी गुज़री हुई उहो मुसलमाननि कोशिशि कई त मुल्क खे आज़ादु कजे ऐं उनमें इहो इज़त जो मसइलो मुसलमाननि मां थी मुसलमान गुलाम न थींदो आहे ग्राम हिन में पेश पेश हुआ हज़रत हाजी इमदादु हाज़िर इहे माण्हू अॻवान हुया हिन क़ाबिले जा लश्कर कशी थी अंग्रेज़नि सां जंगियूं थियूं पर हिकु वॾी हुकूमत सां कीअं जंग कशी इहो हक़ीक़त में हुननि हिकिड़ो मिसाल छॾियो आहे पोयनि जे लाइ असां जंग कई जेका इंतिहाई जज़्बात जे बुनियाद ते हुई पर उन जंग में ॾिठो वियो त माण्हुनि माराइण खां सवाइ कुझु न न थी सघे हुकूमत मुल्क ते कब्ज़ो करे वई उन्हनि जा असिर जदीदा हुननि जो लश्कर कशी निज़ाम फौजी पोइ इहे मां क्राम त जेका वरी दिली साईं तालीम जे मदद ते जो बुनियादु पियो उनमें तालीम थी कुलूम अकिली कुलूम न किली उन्हनि खे मज़बूत कयो हिकिड़ो अंग्रेज़ मां घुमणु वियुसि उते ॾिठुमि त शागिर्द वेठा पढ़नि पहिरा ॾियनि जागराकी खे आल जबरा खे ऐं अरब मुतनास जहिड़ा पास ऐं ॿिए पासे जे उकिल मुसलस जे वजूद ते दलालत दलालत जा दलील क़ाइमु करणु अहिड़ो हिकिड़ो ऐं चुस्ती सां वेठा बयानु करणु जिते असांजे तालीमी इदारनि में अहिड़े क़िस्म जो को बि निज़ाम कोन्हे जेतिरो माना तालीम खां हुननि अंग्रेज़नि खे मरूब बणायो ऐं अहिड़ा माण्हू पैदा कनि जेके इंतिहाई पाज़र पंहिंजे दीन मज़ाहब में <clears throat> हिननि जमात तयारु कई उन जमात जो मक़सदु हुयो हिकु तरफ़ मुल्क में आज़ादी जो मुतालबो ऐं ॿिए तरफ़ अंदरुनि अंदरुनि खे मुल्क सां मुआदो करे उतां कुवत हासिल करे जा मुस्लमाननि जी हुकूमत हुजे कुवत हासिल करे मुल्क ते कब्ज़ो कराइणो मुवासिलात मुरासिलात खे हिकु थोरे ॿी ताक़त आणे वक़्त जे मुल्क जे हाकमनि ते कब्ज़ो करे इलाही हुकूमत क़ाइमु करण जो निज़ाम इन में तुर्क हथ वठायो तारीख़ मुक़ररु थियल हुई मगर उहा तारीख़ किन सभि जे करे ज़ाहिर थी पई रूमाल हुया जिन में मज़मून ईंदो मुख़्तलिफ़ उन्हनि में अहिड़ा अकर हुजे में विकिर हूंदा रुमालंदर में खीसे में गिदड़ीअ में अहिड़े नमूने रुमाल हिते पकला ख़ासि तारीख़ जा अचणी हुई उन ख़ासि तारीख़ जी ॻाल्हि हिकिड़े बुज़ुर्ग पंहिंजे भाउ सां कई बुज़ुर्ग असांजे जंहिंमा भाव जो सी आई हो उन अंग्रेज़नि खे ॿुधायो नतीजो निकितो त हुन असांजे अलमाते मौत जी पतो आहे गिरफ़्तारी जी बाक़ी उन अंद्रा मुलाल मथे में आहे रूह पोश करे तव्हां कढी छॾियो कोइटा जे ज़रिए रस्ते सां ईअं निकिरंदो तहरीक आज़ादी हली रही हिंदुनि असां सां इन हमवतनीअ जे करे साथ ॾिनो हुकूमत असांजी अवार थी वई अंग्रेज़नि बि कोशिशि कई त को अहिड़ो सियासी इदारो तालीमी इदारो रखूं जेको मुस्लमाननि जे नज़रिए खे बि टोड़े ऐं असांजी ताईफ़ करे सर सैद अहमद नाले हिकिड़ो कफ़्सो हुनखे अलीगढ़ में कॉलेज हुजण जो हुकुम कया उन अंग्रेजी तालीमी इदारो खोलियो उन में नाले मातलामी ॻाल्हियूं को हुयूं उहो देबंद जे मुक़ाबले में थोरो इदारो हुयो ॿिए पासे जे हुननि पैसा ॾुकणु ॾेई छह कराई घरेलू हज़रात खे त जीअं उहे बि फतवा जे लिहाज़ खां मुखालत कनि तालीम जे लिहाज़ खां इदारो अलीगढ़ जो फतवा जे लिहाज़ ग्रेल अहिड़ी तरह सां इल्मी मुक़ाबिलो थियो अॻिते हली नवाब सिंधी गज़न ख़ान खे बि हुननि परवानो ॾिनो ऐं उनजी जमात मंज़ूर कराई बहरहाल इहे हिकिड़ा अंग्रेजी शोशा आहिनि जमात ऐं हक़ दीन जे मुक़ाबले में ऐं हक़ थींदी इहे माण्हू आहिस्ते आहिस्ते मोटी आया केतिरा वफात करे विया कारे पाणी ते वियानर शेफ साहिब जिन खे बि तमामु घणियूं तकलीफ़ूं आख़िरी उमिरि में उहो बि छुटी आयो मोला सिंधी बि पोइ मोटी आयो पाकिस्तान खां ॿ टे साल बहिरो दौर गुज़री वियो आज़ादी मुयसरु ईअं न थी सघी इहो हिकिड़ो वॾो वाकियो सानि हुओ अंग्रेज़नि मुसलमाननि खे कटे छॾियो हिन मुल्क में पंहिंजे हुकूमत खे मज़बूत करण जे लाइ हिंदुनि कया अथऊं हिंदू तालीम अंग्रेजी में पेश पेश हुया तालीम जो मुक़ाबिलो हुननि तालीम सां कयो दीनी मज़हबी तालीम खे मुसलमान वटि दीनी तालीम मक़सदु हुई पर वसीलो बि हुयो इन सां पंहिंजे दौर हुकूमत इस्लामी में मुलाज़मतूं बि कंदा हुआ उहिदा बि हासिल कंदा हुआ ऐं तालीम ॾींहं मक़सदु बि हासिल थिए उहा तालीम वसीलो बि पेट पारियो अंग्रेज़नि पेट पारे जे वसीले खे बदिलायो सभु मुस्लमान हिकु दिन जान हुया ऐं उहो बदिलाए ॾेखारियऊं नक्शे तौर हिंदुनि ते हिंदुनि खे हुकूमतूं मुलाज़मतूं नौकिरी ॾियण लाइ तयारु न हा ॿ महीने में सेखारे हुनखे वॾी वॾी नौकिरी ॾियनि तंहिं वक़्त में पघार सुठी पघार चारि रुपया हूंदी माण्हू जे महिनत जो कदुरु न हो उसूल आहे माण्हुनि जी जेका महिनतीमत आहे उहा तमामु घटाए छॾे यानी तमामु थोरी रक़म महिनत ते मिले थी अहिड़ी तरह चारि रुपया पंज रुपिया असांजे ज़माने में बि मास्तरनि जी पघार असां सत अठ रुपया ॾिठीसीं सतरि रुपिया अठ रुपिया रुपया पोइ हलंदे हलंदे पंद्रहं सोरहं रुपिया थी वेंदी तमामु वॾी ॻाल्हि थी वई मुंहिंजो मतिलबु हिन में इहा आहे त अंग्रेज़नि पंहिंजे ख़ासि सियासत सियासत सां ऐं तजुर्बनि जे बुनियाद ते हिंदुस्तान में हुकूमत कई ऐं मुस्लमाननि खे कमज़ोर बणायो हिंदुनि खे अॻे आणो हिंदू हुकूमत ते करे कुझु मुस्लमाननि सां गॾिजी हलिया हुया पर पेपारनि था कंहिंखे मक़सदु हो नौकिरी मुलाज़मत इज़त मिले त उनमें पोइ अंग्रेज़ हिंदुनि खे परवरिश ॾेई अॻे किराया हिंदू अंग्रेज में वधी विया ऐं मुस्लमान साॻो उन मुलाज़मतनि वग़ैरह में पोइ किराया ऐं उलमा क्राम जूं त अंग्रेज़ न पढ़ो इहा ॻाल्हि आहे फतवा त सही हुई पर अॻिते हली हिकिड़े रिश्क जो सबबु बणियो जो पोइ ख़ुसू तरह सां पाकिस्तान खां बाद उमूमी तरह सां अॻ में मुस्लमान अंग्रेजी जी रक़म थो अचे पिया ॾिठो त माश इन तरीक़े सां असांजो थींदो अंग्रेज़नि जो बि ख़बर आई त मुस्लमाननि खे तलखी ॾेई तंग करे पोइ थोरो जो इजाज़त ॾिजे सभई हेॾे खुली अचनि मुस्लमान अंग्रेजी तारीफ़ ते बि झुकी पिया वरी हुनखे नौकिरियूं बि मिलियूं माना वसीलो पेट पालण जो इहो हो पर मक़सदु अॻे ऐं वसीलो हिकु हूंदो दीन जी तालीम हूंदी हुन में हुननि खे कुझु हासिल बि थींदो दीन बि महबूज़ रहंदो हाणे हिननि खे दीन जी तालीम करणी पई छो त अंग्रेजी निशाब में कोर्स एॾो वॾो रखियो वियो जो जंहिंमें तालीम जो ज़मानो माण्हू जो तकरीबन गुज़री वञे कीअं थी पियो सत साल अॻे प्राइमरी तालीम हूंदी सिंधी तालीम या उर्दू तालीम जहिड़े क़िस्म जो मुल्क हुजे हुन खां पोइ वरी छह सत साल में तुर्की तालीम हूंदी इन विच में कंहिंखे को प्रोमिशन मिली वञे त ठीकु नज़र न ऐं छहनि सालनि खां पोइ ॿार खे दाख़िला मिलंदी छहनि सालनि जे मथां सत साल जनम फाइनल जा सत साल मैट्रिक जा त साहिब वीह साल थी विया ऐं पोइ मथे सही थींदी वरी आला तालीम आला तालीम में बि पंज छह साल लॻी वञनि पंजवीह छवीह साल पोइ जॾहिं जो माण्हू ग्रेजुएट थिए वञी फारे भरिजे उहो उन वक़्तु में सम्झो थो माण्हू अल आयाल जो मालिक हुजे पोइ इहो हाणे शादी थी कंदो अहिड़ो हुननि वॾो हिकिड़ो इंतज़ाम रखियो तालीम जो जंहिंमें इस्लाम जी तालीम जेका मक़सदु हुई मुस्लमान जो त बिल्कुलु कटिजी वञे उनजे जाइ ते महाशी मसइलो हुननि जो हल थी वञे जीअं मुसलमान महाशी यात्रो हुजे त ॾींहं खां बाज़ी थिए जंहिं मुल्क में हिकिड़ो मुस्लमान बेनमाज़ी न हूंदो हुयो हुते हाणे बेनमाज़ी बि शुरू थियणु लॻा जंहिं मुल्क में हर मुस्लमान जे मुंहं ते ॾाढी हूंदी न त ताज़ी राति हूंदा हुआ मज़ूर माण्हू दाश बुज़ुर्ग ताज़ी राति मुक़ररु कया जेकॾहिं ॾाढी पंहिंजी नंढी हूंदी हुई मु जेकॾहिं अहिड़ो माण्हू लभे थो की ताज़ी मिलंदो ॾाढी बि नंढी थियण लॻी अंग्रेज़ ॾाढी कूड़ाए न आया नीपियर जेको सो ॾाढीअ सां आयो जिते अहिड़े मुल्क में ॾाढी वारे मुल्क में हुकूमत कबी ॾाढी पूराए थी ज़ली थींदो बादशाह जी ज़िलत थींदी त पोइ कीअं इज़त रहंदी हुकूमत कीअं थींदी उन पंहिंजो धातो निभायो पिट साहिब आहे ॾाढी पूड़ाई माण्हू अंग्रेज़नि जे असर खां मुतासिर थी चुका हुआ हुनजे कुवत खे महसूसु करे चुका हुआ अदलिया खे हुननि टाइट रखियो मज़बूत कयो अदालत ॼण ईअं मिले पई सुठे नमूने ऐं वॾे भले छा हुननि कब्ज़ो करणु शुरू कयो हुनखे सर जा किताब ॾिना तमामु ज़रीफ़ करे पोइ करारदार तारा हुनजे कंध ते रखी जो काएल त जहिड़ो करे पोइ हुननि खे सर जो किताब ते कुर्सी किताबु ईअं कयूं जंहिं माण्हू जी ॾाढी वॾी हुजे त उनखे एतिरी इज़त न जंहिंजी कुझु नंढी हुजे त हुनखे थोरी इज़त ईअं महसूसु कराईंदे कराईंदे वरी जंहिं ॾाढी नंढड़ी सफ़ा करे छॾी जेका मुस्लमाननि वटि वधि में वधि आहे हो हुनखे वधीक इज़त ॾियनि पर जेके कूड़ायो त पोइ वरी भाकुर पाए मिले वरी जेकॾहिं को साहिब जे कुते खे ख़ुशीअ सां फुलाए त साहिब ज़ोर ख़ुशि थिए हुनजी घरवारी बि तमामु ख़ुशि थिए पर जे पाण सां को ज़मीदार कुतो वठी अचे पोइ त बिल्कुलु बाकुर पाए अहिड़े अहिड़े क़िस्म जूं तरबीब नफ़्सियाती तरबी बाक अथई माण्हू खे राम खे वरा ॾी पिया वॾे वॾे थी वियो हारी नारी बज़ारी पोइ न ॾिठो त हाणे असांजे औलाद ते मुसलमान जे मुताबे में पासे खे हिंदू बि हुनमें साथ हुजनि इन तरह सां हुननि मुल्क खे आज़ादु करण जी कोशिशि कई पर अंग्रेज़नि इतिहाद इस्लामी जो जेको मर्कज़ हुयो उन ते बि कब्ज़ो करे वरितो उहो अरब श्री अरब ममालिक उन्हनि ते बि केतिरनि जा यमुन जे मथां हुनजो कब्ज़ो हो अमरात जे मथां हुनजो कब्ज़ो हुयो ऐं साहिब शरीफ़ हुसैन अंग्रेज़नि जो माण्हू हुयो तुर्कनि ते बि हिननि जो घणो कब्ज़ो पर तुर्कनि आज़ादी हासिल करण जी कोशिशि कई तुर्की बादशाह पंहिंजे आख़िरी दौर में अंग्रेज़नि सां साथ ॾिनो रूस जे ख़िलाफ़ थिया अंग्रेज़ इन जे ज़रिए हुननि जेके अमारात मुतहिदा हुआ या अरब जा मुल्क हुआ उन्हनि ते कब्ज़ो कयो हिंदुस्तान में बि फसाद करायूं पोइ हली अॻिते मुखालत कई पंहिंजे मुल्क खे आज़ादु करण जी कोशिशि कयूं पर हज़रत मोरना उबेदुल्ला सिंधी रहमत अफ़गानिस्तान में जंग करायो हुनखे आज़ादु करायो अहिड़ा हिकिड़ा हालात पैदा थी पिया मिस्र खे हुननि पंहिंजो मर्कज़ बणायो वे पोइ उहे तुर्कनि जो हिकिड़ो इलाइक़ो हो हुनखे हुननि पता बि कयो जंग में ऐं हिन मुल्क में हुन पता जे करे वरी ख़ैरातूं वैरातूं थियूं मुख़्तारनि खे हुन ऑफिसनि में बत मलमा करकरील कयूं थियूं बत लुखारो छो जो असांजे तुल्क जे इलाइक़े ते हुननि बता कई आहे उन जे ख़ुशी में त बत कराइण मुसलमाननि जी इहा ख़ुशी न आहे उहो चए पियो त सही माण्हू जॾहिं बत खणी वञनि पिया असां ॿाहिरि शहर ते बीह रहियासीं खाराइनि पिया खणाइनि पिया असांजा वर्कर बाबा इहो हिन क़िस्म जो आहे मुसलमाननि खे होॾे कुटो अथनि हिते ख़ुशी अंग्रेज़नि मल्हाई आहे हाली न खणो पोइ मुसलमाननि खे गैरत अचे फिटी कनि जीअं असां ॾिठो कुराड़ो वीचारो कसम जहिड़ी ॻाल्हि कंदो चवंदो ॾिठोसीं बत उछले कुतनि खे ॾियनि त कुता न पिया खाइनि गोश्त ऐं कुला हिन गैरत जो हैवाननि ते एॾो असरु मरण आली कुराड़ो ख़बर कंदो हलिया वञनि वरी कीअं कंदी पत नथा आहिनि अलाह वारनि जो फैसलो इहो जंहिंजो असां क़िस्म जा हिकिड़ा हालात गुज़रिया अंग्रेज़ ऐं कुर्क पाव जे ख़िलाफ़ थी विया छो त हुननि खे इतिहाद इस्लाम जो ख़ौफ़ो हुननि कोशिशि कई त मथां अरब मुनज़म थी वञे दुनिया ताक़त वठे पोइ अंग्रेज़नि अरब खे मुनज़म करण जी कोशिशि कई हुन ॾिठो त अंग्रेज़ जा नशीन अरब थी वेंदा अरब तहज़ीब में अची वेंदा असांजी में आहिस्ते आहिस्ते अरबनि खे हुननि पंहिंजे पासे छिकियो जेका ताक़त हिंदुस्तान में असांजे मुक़ाबले में हुई मुसलमाननि जेका मुक़ाबले में उनखे हिननि छा कयो जो उन ताक़त खे वधाए ऐं मुसलमाननि खे इतिहाद इस्लाम जो मौको ॾेई ऐं मुतजब करणु लॻा त तव्हांखे मुतजद बणाइनि मतिलबु इहो त जीअं हिंदुस्तान सां ॿाहिरी हुकूमत का बि मदद न करे इन तरह सां उन्हनि पंहिंजो मिस्र खे बि मर्कज़ बणायो ऐं हिंदुस्तान में हिकिड़ो तबिको हिन मुल्क जे अंदरि उहो अंग्रेज़नि जो कादब रहियो जंहिंजो मर्कज़ अलीगढ़ थी ऐं पोइ हुननि मुस्लिम लीग जो बुनियादु विधो इन विच में गुलाम कादयानी खे बि रुगो जी दावा करायूं ऐं कागान जे पहुचण खां बाद इहा ॻाल्हि मालूम थी पई जेका अॻे ॿावंजाह साल पंजाह साल खां पोइ कारोबार ज़ाहिर थियो आहे टे टे त ॿ टे ॿ टे असांखे मालूम थिया मावेस पंजाहु हुते हरबार सिपंदा उन कारोबार जे मुताबिक़ कई हुनजे शहीद थी वियो मुफ़्ती साहिब जो वज़ीर बि थी रहियो उन कागात में इहा ॻाल्हि हुई त हिते हिन हिंदुस्तान जे अंदरि मुस्लमाननि जी आज़ादी खे एॾो ख़लजाम ॾेई छॾिजे जो मुल्क आज़ाद त थींदो पर अहिड़ी कुवत परच करे छॾिजे जेका हिंदुस्तान में ॿी ताक़त उभार जे मुस्लमान जे मुक़ाबले में पर हिंदुनि जी ताक़त हुई जंहिंमें मुस्लमान हमेशह जे लाइ कुझु दिलिजी वञ मज़हब ख़तमु थी वञे मज़हब जे ख़तमु थियण जा तरीक़ा ॿ टे इख़्तियार कयूं हिकिड़ो त ज़ाहिर में जेको आहे हुनजी एडिशन सुहिणी हुई मुल्क जुदा करे ॾिजे हिननि खे जंहिंजो नालो पाकिस्तान हुजे इस्लाम हुकूमत जो निज़ाम ते क़ाइमु कजे ॿिए पासे बि अंग्रेज़ हिंदू हुजनि बसि ऐं मुस्लमान खे जेके टुकड़ा ॾिजनि से ॿ टुकड़ा करे छॾिजनि विच में हज़ारे जो फ़ासिलो हुजे त जीअं कई बि वक़्त में इहे वसाइल में मुआलात में मिली न सघनि खे मददस्तान करे बि हज़ार महल जो फ़ासिलो मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान उन ते बि इहे ख़ुशी कया इहा ॻाल्हि मां आहे त न ई पर पोइ हिंदू मुल्क जे आज़ादीअ जे घुमंड में हिन ॻाल्हि खे क़बूल करे विया میں ضرور کا लालचायोब्ल कलाम ज़रूरु में मामिलो थियो ऐं हिते हिन मुल्क में जेका अंग्रेज़नि जी फौज हुई उन में काजाननि खे मथे कयो वियो ॾिसो फौजी कुवत में जेकॾहिं कादानी अची वेंदो त पोइ वॾी ताक़त थी वेंदी तंहिं करे पोइ कागाननि जूं औरतूं फौजी त घणा कोन हा आख़िर फौजी वॾा जेको बि आफ़ीसर फ़ौजी कादयानी औरत खे शादी करे हुनखे दर्जो वॾो ॾिनो मेजर खां करनल ते वञी न पियो सघे करनाल खां जनल ते माण्हू वञी न पियो सघे उदे बि जेसिते कादानी औरत सां शादी करे इन तरह काद्यान बि कान ॾिनी वई ऐं माण्हुनि जा उहिदा वधाया विया जेका जंग थी हिन जंग में ख़ासि इहो ख़्यालु रखियो वियो त गुरदासपुर जे साम्हूं काद्यान जे साम्हूं जेका सरहदा पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी हिते जंग न थी कॾहिं उतर करे ईअं जंग करायूं त जीअं काद्यान जंग जे दर खां महफ़ूज़ रहे मफ़े काद्यान तॾहिं हिंदुस्तान में हुयो हिंदुस्तान सां लड़ाई आहिस्ते आहिस्ते खे गड़ाईंद करे छॾियां तक़सीम जे वक़्त में काजयान खे ज़फरला ॾेई दिल्ली गुरदासपुर खे वॾे करे छॾियो जितां असांजो दरिया अचे थो महाशीमता जो मामिलो कश्मीर जो मसइल इहे सभु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जिन खे दक्षिण पाकिस्तान जे ज़बूर लाइ वोट ॾेई घोट फिटी कयो एकवंजाह ऐं उणवंजाह जो मसइल ईअं सम्झो वोट ॾिनी जा पिया वोट में ईअं वधीक कोन बार अंग्रेज़नि जी ताज़त थी इन तरह इहो मामिलो करे पोइ हिते हिन मुल्क खे जे हथ करे ॾेई विया मुस्लिम लीग काद्यान जी जमात थी ऐं हुन में शेयर ठाहे वियो हिकिड़ो असां जेको ॿुधंदा हुआसीं पंहिंजे हिन ज़माने में ॿटीहनि में टेवीहनि में मुस्लिम आहे त मुस्लिम लीग में न त काकड़ा मुस्लिम लीग इन क़िस्म जी जमात ऐं इहो नज़रियो त जेको काद्यान थींदो सो मूं आहे जेकर न त आहे हितां सम्झ में अचे थो त इहो काद्यानी जो ठहियलु थिए थो मुस्लिम है त मुस्लिम लीग में आहे इहो मोट जो चई त मुंहिंजे नाले न कयो अहिड़ो अॻवान कढो जेको अहिड़े क़िस्म जो हुजे जो हुजे बि गैर मज़हब हुजे बि मुस्लमान जे नाले में बदनामी न थी की कमु थी वेंदो पोइ जिते जिते जनाह खे ॾिठो इम्तिहान पास करे आहे टुकरो ॾियो आख़िर सां गॾिजी छो था रहो जिन करे महसूस मुसलमान होलाम हुननि खे इतिहादु जेको इस्लामी हो टोलणो हो हिंदुस्तान में या ॿी जमात तयारु करे इतिहादु इस्लामी जेको उहो थियणु घुरिजे हा टुड़ फिट कयूं ऐं होॾे अरबनि खे इतिहादु इस्लामी जी दावत ॾेई हिंदुस्तान खां ग़ैर मुतवजो करे ॿिए पासे करे छॾियो घर पाण में तव्हां मुतहिद कयो अंग्रेज़नि होॾे आदत कई अहिड़े क़िस्म जी वॾी हिकिड़ी सियासत हिन मुल्क जे अंदरि हलाई वई नतीजो ई निकितो त मुल्क में आज़ादु थियो ॿ टुकड़ा पियो कतल गारत ॿियो सॼो मामिलो حکومت یا دینی حکومت کجے ماں کو پانچے دین ہے مذہب تے ہلے ہلے انہیں کی چیز ہوا کہ میرے زم تے بھائے لا حکومت قائم کر سکولر تے بھائے حکومت قائم کر اور کو جہرے جمع ہو جن وہ قانون ہلا یہ فرق آئے کہ میرے زم میں سکولر تے سکولر ماں خالی کہ میرے جو تھا اسلام جو जे दस्तारी तमामु घणी हिकिड़े जलसे में चारि सौ लमा आया जा त मूंखे बि तकीर जो मौक़ो मिलियो अधु कलाक वधायो मूंखे ॾेढ कलाकु ॾिनो अधु अधु कलाकु वधाए कया ज़ाका जे सरबराह करे रखियो جتھاں وہ بیان نے زار فوج دا اچا موترایا جو فوج کي تان ڪارڻو ٿو جڏهن حڪومت انهن کي پڪرڻ جي پهرين سڀي ته اونديا عبد الله خان ڪادياني هو ۽ ان کي بندي ٿي ونتي ۽ پاديو بندي ٿي جڏهن اچا ٿيلو رهايو آهي جو پڪستان ۾ ڪيترا لوڪ آهن ان جو قدر ٿيو زايو ٿيو हिकिड़े पासे रखियो न त अक्सरी मुंहिंजी बि सारे मुल्क जा हथ में हुया बुटे खे मिलिया हेॾे बुटे खे रखियो होॾे मुंहिंजी बि रखियमि बुटे वञो जेतिरो वक़्तु हुननि खे कमु निकितो ओतिरो वक़्तु कमु कढियूं वञूं ॾिठो त हाणे वरी जेकल थी वेंदो पूजारी आहे तंहिं करे बुटे खे लाहे जेको हे सचो पदु काद्यली हो ऐं हिन जे लाइ तारीख़ में को लिखियलु आहे अमेरिका आहे सिमाल मुस्लिम कास्ट माना मुस्लमाननि में नंढड़ी जमात आहे जुदा उनजो मेंबर आहे इहो सतहतरि में जॾहिं चढ़ियो हो तॾहिं इहो रिसाले में आयो रिसालो आहे जो ॾींहं खां वठी आयो वॾो धोको ॾिनो कलमा खे सभिनी खे धोको ॾिनो तारीख़ जेका हेॾी सारी न मुल्क हली रही हुन तारीख़ खे मां विझण जी न वरी वरी ॻाल्हि हिकिड़ी तालाकी कई इस्लाम इस्लाम इस्लाम घणो पुकारियईं करे मुस्लमान चाहिनि पिया त इस्लाम कंहिंखे जो पंहिंजे महबूब शइ जो दिलास मिले थो इहो कीअं जेको दवा थियो अलाह ताला थो ॼाणे त अलाए छा हाल थिए अॻिते हिन वक़्तु पर अलाह जी साईं हुकूमत जो न सख करोम जो न सौ जेके असांजे मक़सदु सां मुतज़ाद हुया असांजो मक़सदु ज़रिए माण्हुनि खे बुख ॾेखारे जॾहिं त बुख जो तस्वर मुसलमान हुयो बि कोन इहा हरकत कई नौकरियूं वोकरियूं तालीमूं अंग्रेजी ॾेई मुसलमाननि खे करे छॾियो हाणे तव्हां वञी कंहिं कॉलेजनि जे ॿाहिरां ते बीहंदव ॿारहं सौ चोॾहं सौ पंद्रहं सौ ॾेढ हज़ार अढाई हज़ार छोकिरा मंझंदि जे वक़्त में निकिरंदे या वरी था जेके अॻे तालीम दुरान जीअं तालीम इस्लाम जी में प्रदर्शन में रहंदा हाणे उहे ॾिसंदो त अंग्रेज़ आहिनि अंग्रेज़नि जी तालीम कीअं दीन जी तालीम खे कोई हिते हटायो इन तरह सां मुस्लमान जो सवाल हिते हिंदुस्तान में वरी इन ज़वाल खे ख़तमु करण जे लाइ साॻियो तरीक़ो इहो आहे त तालीम दीन जी हुजे माण्हू खे वरी फारे मज़बूत करे असल त ताक़त उनजी अॻे कंहिंजी ताक़त कोन्हे त तस्वीर में किताब लाइ तूं त तव्हांखे हुजण खां पोइ वरी कागर कनि उन्हनि खे आहे कोन पिया तंहिंखां बाद हुननि जी नियत ई आहे अहिड़ो हुयो हिकिड़ो नसब ॿियो न जेको कापड़नि वटि एतिरा जेको हुयो जंहिंजो अलाह तबार तारा हिते जवाबु कॾहिं माण्हुनि सप में न आहे त न मुंहिंजे न अलाह तबारा जवाबु ॾिनो आहे हिकिड़ा मज़लूम आहे तव्हां कापड़नि जा हुन जे मज़लूमात खे जवाब आहे हिकिड़ो सवाल ॿुधायो त नबी मोहम्मद अहिड़ो आहे जो पंहिंजे संगत खे कॾहिं हिकिड़ो हुकुम थो करे ॿियो हुकुम थो करे अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे सुभाणे ॿी ॻाल्हि थो करे पोइ चइबो क़ुर इहो संदसि कलाम आहे अलाह जो कलाम हुजे तेॾी काथे आहे हाणे मनसूबो तिलावत आहे बाक़ी हुकुम बाक़ी आहे हुकुम इहो थियो तिलावत न आहे ऐं ॿियो बि अचे थो वॾा जंहिंजो मुड़ुस मरी वञे ज़ाल छॾे उन्हनि खे ज़ालसियत करणी आहे त घर में सॼो साल रहनि माइट हुनखे न कढंदा हाणे इहा मनु हुकुम आहे तिलावत आहे क़ुर आयत बीठी आहे ऐं इन खे अहिड़ी तरह सां सदके जे मथां पोइ सूरत में अचनि थियूं त तव्हां सदको नथो त पोइ या के ॿिया अहिड़ा कर्ज़ था ॻाल्हाए कॾहिं कॾहिं माण्हू खे न बि हूंदो आहे न बि अची ॻाल्हाईंदो आहे उते हुनखे कुझु पेश करे मतिलबु मुनाफ़ करे न बि साईं कंदा तंहिं करे उन्हनि ते बंदिश पई पर बंदिश बंदि इहो हिकिड़ो नफ़ीस तरीक़ो हो त ख़ैरात ॾेई सघंदा वास्ते नबी अगरि सलाह सम्झा सम्झायो पोइ चार ॻाल्हियूं वेही करियूं मुनाफ़ करे पैसो पिसंदो हूंदो तंहिं करे उन्हनि पोइ मशवरो कमु छॾे ॾिनो असल उन्हनि जो दरवाज़ो बंदि करिणो हो पर पोइ इहा बि मनसूख थी वियो हाणे तिलास में मौजूदु आहे हुकुम हूंदो सलाह में अहिड़ी तरह सां खीर रिज़ा जे मामले में क़ुर आतिन ॾह चकड़ूं मालूम थियनि तव्हांखे पोइ उहे ॿार जे खीर जो सबबु बणंदियूं ऐं पोइ उहो रिज़ाई वार थींदो कोन्हे कोन अला अहिड़ा नस कया सलाह हुयो राति सभु जेके आहिनि पुराणो माण्हू हुजे तमामु मजबूर शेर हुजे त पोइ उनजा इहो हुकुम थी सघे थो बाक़ी गर्मी सर्दी में नथो रखी सघे उन्हनि खे मरीज़ जी हैसियत में आहे सफ़र जे हालत में आहे मनसूख थियो कुझु मनसूख न थियो तमामु घणियूं अल्ला ताला जी मर्ज़ी आहे कानून जा हुकमील तगीर जा हुनजी मर्ज़ी आहे बसि उहो त थी वियो पूरो मामिलो रब कला कानी कुला कयो न त अॻियां हूंदो आहे पीर झंडे में मुंहिंजी बीमारी जी हालत शकीब थी वई कोई बि मां मुंहिंजी सेरादी मोराण जो परवाय त मां हुनजे फिक्र में आया जंहिंमें हूंदो क़ुर पाक जे तवजो में मुंहिंजी वाती न आहे मां जेको त हे कुझु न मिलंदो पोइ हिन जे लाइ जेकर मां वसियत करे सघां थो त वसियत जो मसइलो आहे महसूस न आहे केतिरो बि माण्हू पंहिंजे माउ खे ॾेई सघे थो जॾहिं इख़्तिलाफ़ में हुजे दीन जे इफ़्तिलाफ़ में हुजे पंहिंजे माउ खे ॾेई सघे थो वसियत कापर जे लाइ मना त कान्हे तंहिं करे मालूम थियो त इहा आयत मनसूख न आहे मरण फरमाए थी आयत मां कंहिंमें चकट कंदी पर अलाह ताला मूंखे बीमारी ॾिनी मां हुनजे सिराधी खां विहारे मूंखे मसइलो हल करे निकिरो सभु कोन्हे अहिड़ी तरह हुकुम आहिनि कुदरती जेके मां हिते इन मुनासिबत ते चई थो छॾियां तंहिं जे औलाद वञा जेको ॿियो पुटु हो पहिरियों पुटु हज़रत जो हज़रता हज़रता जेतोड़ी मुसलमान जूं मस्जिदूं कुझु आहे हाणे मुसलमाननि जो ई इलाइक़ो हुयो हज़रत इस्माहिल जी बि मस्ज़ आयल आहे जेको शिरप अॻिते वधिया कयो त पोइ इन मज़हब खे इहूदीअ खे सलामियत खे इस्लाम खे ख़तमु कयो आहे पर ख़तमु करण जी इहा माना कान्हे